Vyšujem vám pokojný januárový čas, možno vyštípaným, možno tým, ktorí tieto čarovné zimné momenty dnes ešte iba čakajú. Hlavné je, že ste správne naladení, to znamená absolvovať v našej spoločnosti prechádzku jednak teda minulosťou, a tiež teda svetom domácej pesničkovej tvorby. To sú dve veci, ktoré tu v tomto časopriestore dominujú a ktorým zostávame verní aj v roku, ktorý sa už naozaj celkom slušne rozbehol, keďže nám v kalendári v čase premiéry svieti už 17. jeho kapitola, no a chýbať pritom nebude ani Petrolejka a tak vám z Banskej Bystrice želám už len teda príjemné počúvanie všetkých bez rozdielu zdraví Peter Kršiak. začíname v novembri 1998. Dámy, ktoré sa nám ozvali, tak tie ešte na svoj nový čas v tomto roku iba čakajú. Hanna Buštíková, Dana Vlková, prvá vo februári, druhá v apríli. Hlavným hrdinom sa však stal Pavel Ružička, ktorý vystupuje pod značkou ORM s Petrom Dvořákom a toto pripravili spoločne v 90. rokoch. Samozrejme dámy za, mali možnosť podporovať e, na tej speváckej ceste už od počiatku 80. rokov. Ako ormovci, mnohí si ich mýlili, že sú to súrodenci ale je to len hudobná značka, ktorej zostávajú verní v podstate až po súčasnosť a prešli si toho už dosť. A keďže Pavel Ružička sa narodil 14. januára, rovnako ako dámy v roku 1950, tak e, ako prvý. Dnes spomedzi tých, ktorí sú v poradovníku a budeme sa práve točiť okolo tých dátumov zhruba 11. až 17. januárový deň, takže priestor dostanú viacerí, aj keď v prípade Pavla Ružičku ešte si vypočujeme aj ďalšiu z nahrávok. Verní budeme termínu, ktorý máme v kalendári v čase premiéry 17. január meninový oslávenec to je Nataša na Slovensku, meno ruského pôvodu a v preklade je to dieťatko vianočného času. V Českej republike si svoj sviatok pripomína Drahoslav, to by mal byť majiteľ mužského mena slovanského pôvodu. Takou frekventovanejšou obdobou používanou predovšetkým v Bulharsku a na Balkáne je Dragan. Vykladá sa teda ako drahý, respektíve komu je drahá sláva, slávny tým, ako je drahý. No a drahým nám teraz bude teda práve Pavel Ružička, ktorý eh, sa podpísal pod eh, úspech mnohých nahrávok, a neboli to len Hanna Buštíková, Dana Vlková ako kamélie. Stačí si vybaviť eh, seriál Sanitka, vtedy požiadavka produkcie k skladateľom titulnej pesničky bola, že titulnú skladbu by bolo dobre, keby spievala Hanna Zagorová, nakoľko v tej dobe bola veľmi populárna. Keď prišli už s hotovou nahrávkou za ňou, tak si to vypočula údajne a následne bolo asi 20 sekúnd ticho. E, mysleli si teda, že <laughs> ich pošle kade ľahšie. Piesen sa jej ale natoľko páčila, že ju teda odobrila a dala si ešte jednu požiadavku, že ju zaspieva veľmi rada, ale iba s dvojicou Petr Kotvalda Standa Hložek. Samozrejme, že ide o pesničku Môj čas, ktorú títo dvaja páni skomponovali s textom Zdenka Borovca, autorom námetu scenára Jiří Hubač a povedal, že je pesnička dokonca lepšia ako <laughs> celý seriál dohromady. E, k tejto pesničke dnes e, si cestu hľadať nebudeme. Tá druhá nahrávka nám pripomenie ešte rok 1979, keď v Smetanovom divadle pracovali Ormovci na svojom albume ten dostal názov Discofil a otvárala ho nahrávka, ktorú si teraz pripomenieme dál a Víc a Líp. myślę jest jako kde pôjdeme, či to bude aj lepšie, to už bude na posúdení každého osobitnom. Petr a Pavel Ormovci, to ich môžeme evidovať, tvorivá dvojica, tá činnosť všestranná, v oblasti pesničkovej tvorby spolupracovali teda najviac e, s tandemom zvaným Kamélie, ktorému písali všeobecne kompletný repertoár za LP platňu Talisman v 86. obdržali aj zlatú platňu vydavateľstva Suprafon, ale súčasne nahrávali aj anglické verzie, ktorými sa snažili preraziť na zahraničnom trhu, ale uplatnili sa aj ako autory instrumentálnej hudby, ktorú Suprafon ponúkal svojim zahraničným partnerom a venovali sa aj tvorbe filmovej hudby, k mnohým aj dokumentárnym titulom krátkeho filmu, animovaným, kresleným, celovečerným, takže babičky dobíjejte přesně, Cesta kolem mé hlavy, e, tak to by mohly byť tiež také tituly dostatočne vo svojej dobe sledované, no a skladali aj hudbu k televíznym inscenáciám, seriálom a podielali sa aj na tvorbe audiovizuálnych programov, takže tých aktivít celkom dosť. V roku 1983 sa zúčastnili aj Svetového festivalu populárnej piesne Yamaha v Tokiu, kde sa dostali až do finále a získali tam aj jednu z cien. Takže úspešní boli teda aj za hranicami niekdejšieho Československa. No ale z ich strany pre dnešok všetko. Dominovať tu budú iní interpreti, trošku vynovené obsahovo, čo sa týka Petrolejky. Takže dnes nám to spestrí jednak teda klasický historický kalendár, aj údobný si trošku prevetráme. Budú tu znieť pesničky, ktoré budú zastupovať rok 1961. Albumom na tento deň bude kompletka z 84. roku, ktorá dostala názov Stodola. Pripomenieme si teda Miška Tučného, ktorý tiež patril medzi januárových oslávencov. No a keďže tu máme v týchto dňoch aj jedno výročie, žiaľ nedožité, lebo tento príbeh sa uzavrel v naozaj historický deň 17. novembra 1989 80 sme si mali možnosť pred tromi dňami z pohľadu premiéry Petrolejky pripomenúť v súvislosti s niekdajším eh, basgitaristom, kontrabasistom skupiny Rangers, respektíve plavci menom Antonín Hájek, tak si na ňo dnes eh, tiež zaspomíname. To by mohol byť ten základ tohto bloku. No a než sa pozrieme teda do historického kalendára, tak si poďme ešte pripomenúť aj dámu, ktorá si pripomínala narodeniny už včera. 52. v poradí, speváčka so zaujímavým naozaj vokálnym zafarbením, s takým krásnym chraplákom Renátka Čonková. Takto je to spievalo pred zhruba 5 rokmi v pesničke s názvom Máš len svoj svet. Máš len svoj svet. si chránia svoj svet. Napríklad aj taký pápež. Hovorím o tom preto, lebo aj aktuálny dátum sa týka jedného z nich, a to ešte zo 14. storočia. Pápež Gregor XI sa vtedy oficiálne sťahoval z Avignonu do Ríma. Avignon založili ešte starovekí Rímania ako centrum ich provincie Gália Narbonensis a po páde rímskej ríše ho dobili rôzni vládcovia, nakoniec bolo pripojené k Burgundsku. Do začiatku 14. storočia bol Avignon malým mestečkom bez väčšieho významu. Až v roku 1303 pápež Bonifác VIII v ňom založil univerzitu v snahe získať väčší vplyv pápežov na vzdelávanie a formovanie francúzskych kňazov. Najväčší rozvoj zažilo počas obdobia, keď sa stalo sídlom hneď siedmich pápežov, neskôr aj protipápežov. No a potom došlo k tomu, čo bolo oznámené v 1377. Gregor XI. bol pápežom ešte aj v roku nasledujúcom. 18. storočie a rok 1773 James Cook v hlavnej úlohe, jeho výprava vtedy prekročila ako prvá južný polárny kruh. James Cook bol britský moreplavec, objaviteľ, výskumník, ktorého plavby a hlavne vydané práce výrazne posunuli vtedajšie znalosti o našej planéte. Brit Andrew Smith Halliday si zaregistroval v roku 1871 patent na električku, prvú električkovú dráhu na základe jeho plánov potom postavili o dva roky neskôr v San Francisku. V roku 1902 v Bratislave spustili výrobu v Cvernovej fabrike, teda Bratislavská Cvernová továreň, prvá bola na Nite v Uhorsku. V 1904 došlo na svetovú premiéru hry Antona Pavloviča Čechova Višňový sad, konkrétne teda v Moskovskom umeleckom akademickom divadle. V roku 1931 sa odohral prvý zápas v ľadovom hokeji na provizorne otvorenom zimnom štadióne na Štvanici v Prahe, ktorá mala ako jediná v ponuke vtedy prvú umelú ľadovú plochu vo vtedajšom Československu. V roku 1945 sa žiaľ útočilo iným spôsobom, v rámci druhej svetovej vojny, ale prichádzali už aj dobré správy. Vojska prvého bieloruského frontu oslobodili vtedy za účasti polských jednotiek Varšavu. O rok neskôr v Londýne sa poprvýkrát zišla Bezpečnostná rada Organizácie spojených národov. Sprevádzkovanie letiska Poprad Tatry pre medzinárodnú dopravu, to sa spája so 17. januárom a rokom 1970 o dva roky neskôr a to si môžeme nechať, keď budeme sa venovať muzike, lebo ono to s tým má nejakú súvislosť, tak poďme radšej k roku 1991, no radšej, no tiež by sme si to radi odpustili mnohí, vtedy sa začala operácia Púštna búrka, keď medzinárodné jednotky umiestnené v Perskom zálive pod velením Spojených štátov podnikli letecký útok na Irak, v 1996. federálny súd v New Yorku odsudil duchovného vodcu egyptských fundamentalistov, nevidiaceho šejka Omara Abdela Rahmána na doživotné väzenie. Všetci to máme doživotne. Aj keď beháme po tzv. slobode, ale je to hlavne o tom, aké si so sebou nesieme e, svedomie, a o ňom nám bude spievať ďalší z oslávencov, ročník 1982. 12. januára si pripomenul už teda 42. narodeniny rodák zo Šale, Robo Pap, spevák, skladateľ, autor, interpret, držiteľ ceny za najlepšiu pieseň mladého interpreta z roku 2002. Oblúkom sa vrátime k tomu pápežovi, pretože to bola vtedy pesnička s názvom Vatikánska mena, ale tu dnes počúvať nebudeme. Pripravené je totiž to svedomie. Či si kresťan, či žid, či bezbožník iba človek so svedomím. Možno si bol občas neverník, no stále si človek so svedomím. Aj keď si mladík či múdry starec, si iba človek so svedomím. Možno si bankár či bezdomovec, no vždy si len človek so svedomím. Laj, laj, laj, Tak hľadaj v sebe to dobré, veď toho nikdy nie je dosť. Svedomie nám samo napovie a ego urovná minulosť. Mm, zvolia za prezidenta Si iba človek so svedomím či v zlosti potrestáš svoje dieťa, stále si človek so svedomím. Aj keď si bloger či hejter na nete, aj tak si človek so svedomím. Či najhorší vrah na celej planéte, aj vtedy si človek so svedomím. Laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, sebe to dobré, veď toho nikdy nie je dosť. Svedomie nám samo napovie a ego urovná minulosť. Tak hľadajme v sebe to dobré, veď toho nikdy nie je dosť. A svedomie nám samo napovie, ako prežiť prítomnú minulosť. Laj, laj, laj. Lie, lie, lie. interpret, ktorý sa do povedomia začal dostávať e, pred tými už 24 rokmi. Stal sa objavom roka ešte v rámci existujúcej ankety o slovenského slávika. E, dostal tento titul aj v rámci udeľovania hudobných cien, tiež dnes už Aurel nefunguje tak, ako by si možno aj niektorí želali. S tým sa ťažko dá niečo urobiť, ale takýmto spôsobom sa hudobne posúval až po, po tak povediať už súčasnosť, práve Robopap, ktorého bolo možné zaregistrovať teda aj vďaka ďalším albumom, aj singlu Miliónový tanec, pesničke Čarovný dom a ďalším nahrávkam. Dnes reprezentanta máme za sebou a poďme teda opäť pozerať do toho historického kalendára. Keby sme tu mali zobrať cestu hudobnú cestu, tak v 69. Led Zeppelin, legendárna formácia, ponúkol toto zoskupenie teda ponúklo svoju prvú profilovú LP platňu v tom 72., ktorý som preskakoval južnú 51. ulicu v Memphise premenovali na Elvis Presley Boulevard. No a kapela Pink Floyd tá bola uvedená do rock'n'rollovej siene slávy v 96. roku, ale je tu ešte aj zo pár udalostí z toho aktuálneho obdobia keď e, slovenský vládny kabinet na svojej vtedy 137. schôdzi v roku 2001 vyslovil súhlas s podpisom Európskej charty regionálnych a menšinových jazykov. V irackom Mosule bol krátko unesený tamojší katolícky arcibiskup, to bol rok 2005. Neznámi únosci ho potom po zistení jeho totožnosti prepustili. Zrejme sa teda zľakli niečoho. V 2007 skupina prominentných vedcov varovala, že svet sa opäť priblížil k jadrovej apokalypse a environmentálnej katastrofe. V Londýne vtedy posunuli obrovskú ručičku symbolických hodín apokalypsy o dve minúty bližšie k polnoci. Na Slovensku v roku 2009 prestala platiť slovenská koruna. Zostalo nám už len toto neuveriteľne nádherné euričko. E, tiež sa v ten deň lúčili mnohí s básnikom Milanom Rufusom a v tom istom roku v 2009 sa víťazom 30. ročníka Rally Dakar čo sa poprvýkrát uskutočnilo na juhoamerickom kontinente v Argentíne, začali 3. januára. V súťaži motocyklov zvíťazil Španiel Mark Koma. V kategórii automobilov Gnier de Villiera z Juhoafrickej republiky medzi kamionmi zvíťazil Rus Fridaus Kabirov a štvorkolky ovládol najlepšie reprezentant z Českej republiky Jozef Macháček. V 2010. iracký súd odsudil na smrť blízkeho spolupracovníka Sadáma Husajna, Aliho Hasana al-Majida, známeho aj pod prezivkou chemický Ali za plynový útok v roku 1988, pri ktorom prišlo o život približne 5000 Kurdov. Americký cyklista Lance Armstrong poskytol pred 11 rokmi interviu televíznej moderátorke Oprah Winfreyovej a v rozhovore priznal, že teda užíval zakázané podporné prostriedky. Čo sa dialo u nás pred 11 rokmi? Opozícia podala návrh na obžalobu vtedajšieho prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča za úmyselné porušenie ústavy Slovenskej republiky, koľko sme ich tu už zažili. Od toho momentu parlament ho mal vtedy prerokovať do 30 dní. Na to, aby sa dostal na ústavný súd, musel získať v pléne podporu minimálne 90 hlasov, opozícia ich mala 67 nie všetci opoziční poslanci pritom obžalobu podporovali. Tí sa v návrhu snažili dokázať, že hlava štátu úmyselne porušila ústavu, keď nevymenovala parlamentom zvoleného kandidáta Jozefa Čentejša za generálneho prokurátora. aj takéto veci trápili niekoho a dnes už si na to spomenie naozaj iba málo kto. A my si teraz spomenieme aj na rok 1961 tromi nahrávkami. Vrátime sa najskôr do divadla Semafor a k programu s názvom Zuzana je sama doma. Áno, budú aj také momenty, keď už bude doma. Teraz je ešte niekde inde, ale v pesničke, ktorú si vypočujeme, hľadajme tie krásne veci, ktoré do nej autory Jiří Šlitr a Jiří Suchý svojho času vložili. Zuzano, chci ti jenom jednu větu, jenom jednu prostou větu vyjevit Zuzano, na zahradě tvoje jméno z bílých květů vysázeno chtěl bych mít. Aby mi tvé jméno Zuzana pod oknem vonělo od rána. bude zpívat Zuzano, Zuzano, Zuzano, Zuzano. Na zahradě budu zpívat Zuzano, Zuzano, Zuzano, Zuzano. Budu svojí písní tklivou lákat čelu medu chtivou aby slétla na tvé meno. Zuzano, Zuzano, Zuzano, Zuzano, ten med, který z tvého jména vysaje. Zuzano, Zuzano, Zuzano, na medařské soutěži to vyhraje. Zuzano, Zuzano, Zuzano, dej mi předem pusu s hledem k tomu, že se stane medem tvé. Jméno Zuzano, Zuzano, Zuzano, Zuzano. Zuzano, Zuzano, Zuzano. Zuzano, Zuzano, Zuzano. Zuzano. svojí písní klivou. Lákat čelu medu chtivou, aby slétla na tvé jméno. Zuzano, Zuzano, Zuzano, Zuzano, ten med, který z tvého jména vysaje. Zuzano, Zuzano na medařské soutěži to vyhraje. Dej mi předem pusu vzhledem k tomu, že se stane medem tvé. Jméno Zuzano, Zuzano, Zuzano, Zuzano, Zuzano, Zuzano, Zuzano, Zuzano, Zuzano, Zuzano. Zuzano, Zuzano, Zuzano. Tak opäť eh, Zuzana v hlavnej úlohe, trošku novšie pásmo, oproti tomu predchádzajúcemu, keď bola Zuzana sama doma, tu bola Zuzana zase sama doma O toto slovičko zase sa rozšíril názov, kde hlas Zuzany zo záznamu spájal jednotlivé pesničky. Bola to satyra proti mešťactvu a proti odmietaniu jazzovej a rock'n'rollovej hudby, s ktorým sa vtedy mal možnosť dostať do kontaktu aj samotný semafor ako taký. Zuzana, ktorý hlas opäť znel zo záznamu, inak mimochodom Zuzana Stivínova ročník 1940, vtedy mala teda tých 20-21 rokov, herečka, staršia sestra hudobníka Jiřího Stivína, ktorá pracovala aj vo filmovom dubbingu. Môže byť, že mnohí si vybavia hlavne hlas Helen Pattersonovej z titulu Poklad na striebornom jazere. Potom v 64. emigrovala do Francúzska. Tam sa vydala za výtvarníka Jošu Davida s ktorým e, teda mala možnosť e, v Paríži potom fungovať. No, ale dôležité bolo, že zoznamovala divákov v rámci tohto programu s jednotlivými obyvateľmi domu a hrala si pesničky z magnetofónu, ktoré ale naopak naživo e, boli ponúkané z no a tam vystupovali traja z obyvateľov domu, istý pán Laube, ktorý brojil proti muzike, ktorú nemal rád, potom tam bol pán Pokorný a istá Helenka, a zo záznamu je tiež telefónny rozhovor Zuzany s Jiřím Suchým a Jiřím Šlitrom o tom, že o nej napísali práve tú skladbu, ktorú sme dopočúvali v podaní nezabudnutelného Valdemara Matušku. Takým vrcholným predstavením v tomto projekte bolo dueto Evy Pilarovej s Valdemarom Matuškom, skladba Achta láska nebeská, ktorá potom aj získala cenu v rámci prvého ročníka ankety o Zlatého Slávika kategórii pesnička z takých známych, možno Malé kote, Spalo v bote, Potkal sem Jelena, e, Kočka na okne sedela, e, prípadne Černá Jessy alebo Árie Měsíce, plavu si ani nevím jak, Nemám prsa, nemám znak, ale my sa teraz presunieme k slovenskej tvorbe. Čaká na nás spomienka na síce rodáka z Kolína, ktorý bol ročníkom 1925, vždy na 1. septembra pripadal tento sviatok narodenia, ale potom pôsobil na Slovensku aj so svojou manželkou Zuzkou Lonskou, Zdenek eh, Kratochvíl, spevák, svojho času aj hráč na trombón. Od začiatku 50. rokov začal pesničky pre suprafon, lebo vtedy ešte opus neexistoval, ten už na začiatku 70. rokov eh, začal teda ponúkať hudobné nosiče. No a v tom 58. mali so Zuzkou Sobáš, v 59. začali účinkovať v Tatrareví, kde pôvodne dostali angažmán na dva týždne, napokon tam vystupovali 6 rokov. No a než došlo k ďalším udalostiam, tak Zdenek Kratochvíl zaznamenal aj pesničku, ktorú si teraz pripomenieme, keď sa pod Moskvou zvečerí. Mm. Za noc májová, stíchol sad, tma sa tisne k nám do dverí. Tichým údolím blúdim vtedy rád, keď sa pod Moskvou večerí. Tichým údolím blúdim vtedy rád, keď sa pod Moskvou večerí divej riečke tichne a tichne prúd. Hora mlčky spí v páperí, neviem vojne žiný, úsmev zabudnúť, keď sa pod Moskvou večerí. Neviem to vojne žiný, úsmev zabudnúť, keď sa pod Moskvou večerí. Thank you. schová pod svoj čierny plášť. Ľubo s láskou ti poplatím. Pozri bledý úsvit už víta nás, východ jasný lúč rozčerí, nesmieš zabudnúť chvíle plné krás, keď sa pod Moskvou večerí nezabudnúť chvíle plné krás, sa pod Moskvou večerí. No, aj tam sa zvykne zvečeriť. Ehm, poďme ešte do tých 60 rokov za Zdeňkom Kratochvílom. Tri roky po nahrati tohto titulu účinkovali so Zuzkou Lonskou aj v reviálnom programe s názvom Staré, ale dobré, ktoré organizovala redakcia nazvaná KAZ, ale ono to bola len zkrátka kultúrnych aktualít a zaujímavostí. V 65. sa stali súčasťou komba Gustava Offermana, s ktorým potom precestovali v podstate celú Európu. V 66. založil Zdeněk Kratochvíl vlastné zoskupenie ňu v Bratislava Kombo, čo bola zostava, ktorá bola neskôr uvádzaná aj ako Bratislavské kombo, prípadne bratislavské kombo tanečnej hudby alebo kombo Zdenka Kratochvíla. No a v 68. spolu s manželkou emigrovali do Švédska, kde potom ako 59-ročný v roku 1984 svoj životný príbeh uzavrel dva mesiace potom, ako mu diagnostikovali rakovinu. Takže takto sme si na ňo zaspomínali. No a tá tretia nahrávka, ktorá nám pripomenie rok e, z historického pohľadu Eh, asi najčastejšie spájaný s letom prvého človeka do vesmíru, Jurijom Gagarinom samozrejme 12. apríla. A začali vtedy v auguste stavať aj smutne známy berlínsky múr. Tak eh, ešte jeden výlet nás čaká do tohto obdobia, keď eh, svojich 21 rokov si pripomenula aj interpretka tej nasledujúcej pesničky Edita Štaubertová, pražská rodáčka, ktorá sa stala populárnou v tej prvej polovičke 60. rokov hlavne vďaka dvom nahrávkam. Jednak to boli Zlaté střevíčky a potom pesnička Ludvíka Podejšťa, e, ktorá sa v roku 1961 stala jedným z najvýraznejších titulov svojej doby. Ešte na počiatku 60. rokov Editu ako predavačku topánok objavil skladateľ Karel Mareš No a potom sa dostala aj k nahrávke, ktorú si vypočujeme o chvíľočku. Tento titul, točený v štúdiu na Strahove, nahrávali spolu s ňou aj členovia orchestra Karla Vlacha. No a skladba dostala názov Babičko, nauč mne Charleston. Babičko, gramofon. Zanech teď na chvilku štrikování. Řekni mě, jak se tančí Charleston. Představ si báby, jak holky budou kulit oči, až jim zítra povím, jak se to tancuje. Už to vidím, jak se kluci okolo mě točí, oje. Oh yeah. Babičko, prosím tě, nech ten svetre času dost, nač ten schod. Já ti ho upletu zítra metr. A co chceš, že budu večeřet a po sobě uklízet a ve všem tě poslechnu a hned, no čestně bav. budou kulit oči, až jim zítra povím, jak se to tancuje. Už to vidím, jak se kluci okolo mě točí, oje. Oh yeah. Babičko, prosím tě, nech ten svet. Do Vánoc času dost, nač ten schod. Já ti ho upletu zítra metr takže budu večeřet a po sobě uklízet a ve všem tě poslechnu a hned no čestně váví, jen mě No, jedne nauč Charleston a uchytilo sa to tým spôsobom, že teda pesnička napokon sa dostala aj do pozície hitu roka 1961 v kolekcii 100 hitov republiky a v 71. ešte účinkovala Edita Štaubertová aj v hudobnej komédii Zdeňka Podskalského Alfons Karásek v Lázních. Môže byť, že mnohým sa dokáže tento filmový titul tiež vybaviť. Ja dnes teda už na ňu môžeme len spomínať takýmito nahrávkami. Ale spomínať môžeme aj na iných predstaviteľov hudobného sveta. Aktuálny dátum 17. január ich ponúka niekoľko aj v rámci hudobného kalendára. Chris Montes, ročník 1943, rodák z Los Angeles, spevák, skladateľ, najmladší z 12 detí v hispánskej rodine. V Hathorne boli jeho spolužiakmi bratia Wilsonovci, ktorí založili známu kapelu Beach Boys. No a Christen si v roku 1960 založil vlastnú sprievodnú skupinu a nahral aj plvú platňu. Úspech mu priniesla v októbri 1962 skladba Let's Dance a pod týmto názvom vydal potom v roku nasledujúcom aj prvú profilovú LP platňu. Z jeho spevníka by ste mohli poznať tiež niečo, keď napríklad v roku 1973 bola v európskych hitparádach úspešná pesnička Aino Digas, tak e, potom došlo na slovenskú verziu a tu pod názvom Keď bola v móde Polka naspievala Zora Kolínska No a aj v španielsky spievané albumy by sme mohli s úspechom hľadať. E, Do, dokonca aj dokumentárny film, ktorý bol o jeho živote a speváckej dráhe. V roku 1956 sa narodil v Lutone na britských ostrovoch e, ďalší zo spevákov a zároveň aj bazový gitarista Paul Anthony Young, učeň anglickej automobilky Vauxhall Motors, ktorý začínal svojho času tak na sklonku tých 70 rokov. V 77. hral s kapelou Street Band, no a potom si založil vlastnú skupinu Q-Tips v 79. a o 3 roky neskôr už bol na solovej dráhe a tiež sa mu celkom darilo. Napokon to dotiahlo aj tak ďaleko, že sa stal hosťom 16. ročníka bratislavského plesu v opere, čo zase nemusí byť vrcholom dráhy všetkých interpretov, ale zrejme teda niečo znamenal, keď sa stal hosťom. Susan Hoffs, eh, ročník 1959, gitaristka a speváčka, spoluzakladateľka americkej kapely Bengals, tak tá sa tiež celkom slušne zviditeľnila. Táto dievčenská pobroková formácia vznikla v roku 1900 81 ešte pod prvým názvom v Los Angeles, pod teda názvom The Banks. Založili ju sestry Petersonové spolu s gitaristkou Susan Hoffs no a v ďalších troch rokoch sa presadili potom na americkej údobnej scéne a zaradili sa medzi popredné formácie 80 rokov. Ten prvý hit skladbu Manic Monday tu ponúkli v januári roku 1986. Písali ju ne Prince. No a na tento úspech potom nadviazal jej aj svojou štúdiovkou, vtedy v poradí druhou, ktorá bola ponúknutá tiež e, v tom istom roku, čiže v 86. v marci. Susan tá vydala aj tri solové albumy, tretí by mal byť z júla 2012. John Crawford, hráč na syntiákoch a spevák, skladateľ americkej kapely Berlin, ten sa stal ročníkom 1960, kapela vznikla ešte v Kalifornii v 77. Tiež sa im celkom zadarilo, hlavne pri pesničke Take My Bread Away, ktorá viedla rovnako v 86. americkú hitparádu a stala sa titulnou do filmu Top Gun, kde si teda v hlavnej úlohe zahral Tom Cruise. To by mohla byť taká najvýraznejšia pesnička. Poznáme aj českú verziu, ešte sa mi smnej, v podaní Petri Janu. Kai Hansen, rodák z Hamburgu, metalový gitarista a spevák, ktorý e, svoju kariéru začínal v 78., ale potom si založili metalovú formáciu. V 83. to mal 20 rokov, skupinu Halloween, ktorých vzorom bola kapela Iron Maiden, ale aj oni sa stali tou výraznou kapelou na poli tohto hudobného žánru a dnes už v podstate legendárnou zostavou. Máme tu ešte aj oslávenca zo slovenskej strany s rokovými koreňmi, ktorého by sme si v podstate tiež inak mohli pripomenúť. Keď to tak sledujem, tak sa skúsim k nemu e, celkom rýchlo dopracovať, aby sme si pripomenuli obdobie, keď už bol súčasťou kapely konkrétne teda Peter Schlosser, bubeník e, skupiny Tublatanka, dnes je to o 51. narodeninách. V kapele je od roku 2002, to už mala Tublatanka 20 rokov za sebou činnosti, keď ju v tom 82. zakladali Maťo Ďurinda, e, Paľo Horvát a Ďuro Černý. V tej trojčlenej zostave fungovali do začiatku 90. rokov potom došlo k odchodu Pala Horváta pri točení Vianočného albumu Poďme bratia do Betlema, teda už zostali len dvaja. No ale neskôr sa to rozšírilo aj na kvarteto, prišiel Durotopor, prišiel Dodo Dubán, natočili spolu dva albumy. No a potom, keď už bol minulosťou, teda Duro Černý, čo sa týka fungovania v tejto kapele, tak na jeho post sa dostal práve Peter Schlosser a aktuálne teda je to aj o albume Uprostred chaosu a ten by sme si v tejto chvíli aj snáď mohli pripomenúť. Ideálne bude, keď si dáme ako ochutnávku práve titulnú pesničku. čas vyberá daň, keď tisíc myšlienok ma pálí. Zobrať či pán nastaví dlaň, odkiaľ sa tieto zvyky vzali. Uprostred chaosu hľadám odpoveď, ako mám újsť. Zo stresu zničený padám sám sa už nepoznám kam budem môcť újsť. Dnes svoje karty Sviatosť to je niečo, čo tu bolo, je a zostane medzi nami. Bude sa to tu motať. Už ide iba o to, nakoľko nás to zasiahne. Uprostred chaosu aktuálny album, CD, ale aj LP platňa z dvoch kúskov vyskladaná. Aj toto je možné si dnes zabezpečiť, zadovážiť. Maťo Ďurinda, e, Ďuro Topora, Peťo Šluser majú za sebou aj veľké československé turné. 40. výročiu Blatanky pod názvom Dobrí priatelia. Takže toto bolo možné si pozerať a užívať od marca do júna na Slovensku a potom od októbra alebo septembra už až po november v Českej republike. Tak takto dnes k narodeninám Petrovi na diálku všetko dobré. No a teraz sa už budeme venovať inej postavičke, pretože január, rok čo rok, a nemusí to byť len január samozrejme, u niekoho je to celoročná záležitosť a aktivita tak patrí to aj spomienkam na kráľa českej country music Miška Tučného, keďže 11. 1. roku 1947 sa narodil v Prahe a kam to dotiahol dnes už všetci veľmi dobre vieme, áno, do Hoštic tiež, ale tiež hudobne do takých výšok, že spievať pesničky po ňom, tak to už je trošku o trápení u mnohých interpretov, aj keď s láskou k tomu môžu pristupovať, ale tá emócia do toho vložená, tak tá sa spája hlavne s týmto pánom, tak si na ňo dnes zaspomíname a vrátime sa do obdobia, keď nám ponúkal album s názvom Stodola, to bolo obdobie, keď tu Blatanka ešte v podstate bola len na začiatku svojej cesty a nemala ešte ani prvú profilovú LP platňu na svojom konte a Michal Tučný z kapelou Tučňáci teda pripravil ďalší hudobný produkt a otvárala to skladba, ktorú dával dohromady jeho autorský spolupútnik Zdenek Rytíř, v tomto prípade teda nielen textár, ale aj skladateľ. Ešte dlouhou cestu mám. Mám. Ještě dlouhou cestu mám a z díky pohlí odmítám. Ještě se toulám a toulám a ne sám. Ještě dlouhou cestu mám a lenošení si odříkám a proto loukám, tady broukám tu svou řekla mi to jasně dneska ráno, že měl bych se vážně usadit a žít. Že huláka u ohně, to se na můj věk už nesluší. A já musel rychle odejít ještě dlouhou cestu má a stíky pohlí odmítá. Ještě se toulám a toulám a ne sám. Ještě dlouhou cestu má a lenošení si odříkám a proto loukám tady brouká. chce, abych dělal to, co mám rád. Kam se člověk podívá, všude samý okolí. A naslouchám všem písním, který měl bych ještě znát. A jdu, až kam mi nohy dovolí ještě dlouhou cestu mám a stíky pohlí odmítám. Ještě se toulám a toulám a ne sám. Ještě dlouhou cestu mám, ale nošení si odříkám a proto loukám, tady proukám tu svou že dlouhou cestu mám a stíky pohodlí odmítám. Áno, my sme celkom dlhú cestu podnikli dnes, dvojhodinovú, a sme už v polčase pri treťom albume Michala Tučného, ten dostal teda názov Stodola, s kapelou Tučňáci dal dohromady 12 pesničiek, aj teda so Zdeňkom Rytířom, mal už za sebou celkom zaujímavú hudobnú cestu, ktorý muzike sa začal venovať už v detstve, ako 14-ročný to skúsil aj so školským Dixielandom. Vyučil sa za predavača, ale láska k muzike bola predsa len silnejšia. Postupne prešiel viacerými kapelami rôzneho zamerania, až sa teda v tom 67. ako 20-ročný zoznámil s country music a vystúpil ako host e, kapely Rangers na prvom ročníku Porty a okamžite spoznal, že toto je muzika, ktorý by chcel zostať verný, aj keď teda zo začiatku spieval len v angličtine. Ten prvotný úspech potom prišiel s kapelou Greenhorns, kde teda vstúpil na počiatku 69. roku a e, začal byť výraznou speváckou postavou, hoci teda Televízna premiéra bola dlho v ohrození, lebo bolo treba naspievať pesničku s názvom Rovnou tady rovnou. No a keď mu potom Honza vyčítal, pohrozil, že inak sa v televízii neobjaví, tak súhlasil, že to teda v tej češtine naspieva a tam sa to tiež zlomilo. Pesnička sa stala výrazne úspešnou, takže potom začali pribúdať aj ďalšie a v spevníku kapely Greenhorns ich bolo celkom pekné množstvo. Oni sa potom aj umelecky s Honzom Vyčítalom rozišli a tak e, v 74. prešiel do kapely Fešáci s Petrom Novotným. No a tam začala aj spolupráca už so Zdeňkom Rytířom, aj keď teda ešte tých textov toľko nebolo. Niečo napísal aj Michal Bukovič, hlavne toho legendárneho predavača, ktorý v kapele Fešáci e, bol e, výraznou hitovkou. No a vznikali aj rôzne e, cover verzie, pesničky, ktoré sa dostali do jeho spevníka, ale aj pôvodné veci, lebo keď potom na počiatku 80 rokov na druhý pokus zostavil Tučňákov, tak došlo k nahrávaniu albumu, ktorý dostal názov Poslední kovboj. Bola prvá solová záležitosť Michala Tučného No a k tej dvojke s názvom Anka Chřestýš a posledníkov v boji sa dopracovali v roku nasledujúcom a už sa pracovalo potom aj na tomto produkte, ktorý si pripomíname a pripomenieme si to aj druhou pesničkou v poradí, ktorú dávali dohromady ako autory eh, jednak teda Zdeněk Rytíř opäť v pozícii eh, textára no a pokiaľ ide o skladateľskú činnosť, tak autor hitovky z predchádzajúceho produktu Jiří Zmožek, pričom tou pesničkou bola nahrávka Tam u nebeských bran. V spolupráci s Michalom Tučným pripravil potom na tento album napríklad aj skladbu s názvom Felína. Slunce polední mi někdy šeptá, kam chvátáš Večer můj stín se mne klidne zeptá, po čem pátráš. Jménem náhody jsem vdechoval vůni všech tratí. Jako prázdný slib, co se z mysli tvé náhle ztratí. Hvězdy chladnou, když jen trochu pokývneš hlavou. Včera všim jsem si, že tvoje hebká voní kávou. Jak ty, co vysnil jsem si kdysi, a teď už vím, že pouze ty jsi Felína. Felína. Jak ta, co vysnil jsem si kdysi, a teď už vím, že pouze ty jsi Felína. Felína. mi promiň to, že zapomněl jsem tvé jméno. Já ti nedám a neutrpíš tou změnou. Máte stejné rty a v černých očích stejné světlo. Když jsem je uviděl, tak to světlo mě spletlo Hvězdy chladnou, když jen trochu pokývneš hlavou. Včera všim jsem si, že tvoje hebká pleť voní kávou. Jak té, co vysnil jsem si kdysi, a teď už vím, že pouze ty si Felína. Felína. Jak co vysnil jsem si kdysi a teď už vím, že pouze ty jsi Felína, Felína. Jak ta, co vysnil jsem si kdysi a teď už vím, že pouze ty jsi Felína, Felína. Jak ta, co vysnil jsem si kdysi a teď už vím, že pouze ty si Felína Felína Bolo to celkom pestré aj na tomto produkte a tú pestrosť si mnohí vychutnávali aj na koncertoch spomienky na Greenhornov v pesničkách Blues, Folzomské věznice, rovnou tady rovnou El Paso, blízko Little Big Hornu, Červená řeka, tých věk tam bolo neurekom. Podobne na tom bolo aj obdobie fešácké, okrem predávača teda aj skladby ako Ja tajne cvičím, Dávej vinu dálkám, alebo Sundej z hodin závaží, víš, co ti sluší. Ono by sa toho našlo tiež dosť aj v predchádzajúcich rokoch, no ale na začiatku toho 80. roku uzavrel kapitolu s názvom Fešáci a po krátkej prestávke sa objavil už s tučňákmi a s úplne novým repertoárom. Pri jednotke pesničky ako Koukám, jak celá země vstává, báječná ženská, e, Spím v obilí a je, samozrejme titulný Poslední kovboj, tak to bol pekný základný e, kameň repertoáru za úspechmi stála spolupráca so Zdeňkom Rytířom, textárom, ale zaujímavé bolo, že texty pre Michala Tučného písali aj iní, Michal Horáček alebo Mirek Černý, čoho dôkazový materiál je zaznamenaný aj na albume Stodola. Michal Horáček sa podpísal pod tretiu pesničku v poradí s názvom Projíždím no a Mirek Černý pod nahrávku, ktorú si teraz pripomenieme. Oni si potom so Zdenkom Rytířom, v tomto prípade skladateľom, túto spoluprácu ešte zopakovali a tam už je napríklad taký dôkaz ukrytý na albume Jak chcete žiť bez koní z roku nasledujúceho. Čiže pesnička Chtěl bych být medvídkem, kde si Zdeněk Rytíř aj zaspieval teda s Michalom Tučným. No ale na tejto nahrávke je to len o autorstve v skladbe s názvom Ráno budem moudřejší. Ráno budem moudřejší. když jsem bejval ještě žák. Přál jsem si mít nákladák, jezdit dnem i nocí, jen tenhle sen jsem znal. Táta vždycky říkával, ráno budem moudřejší, ráno budem moudřejší, pořádně se vyspí, všechno chce svůj čas, ráno budem moudřejší. přestala. Chtěl jsem sám všechno změnit a když jsem se zbláznil a chtěl jsem se i ženit, máma vždycky říkala, ráno budem moudřejší, ráno budem moudřejší, pořádně se vyspí, všechno chce svůj čas, ráno budem moudřejší. ty dny jsou ty tam. Kdy věděl jsem, kam jít mám, kam nosit svou starost, co jsem si nevybral, tak radši zpívám si dál. Ráno budem moudřejší, ráno budem moudřejší, pořádně se vyspí, všechno chce svůj čas, ráno budem moudřejší. Áno, mnohí boli z toho už múdrejší v 80 rokoch, kam si zatriediť Michala Tučného. Stal sa hviezdou domácej country music, koncertoval nielen v Československu, aj do zahraničia sa dostal a spolupráca bola tu aj s americkou country speváčkou Rattlesnake Annie, známou v našich zemepisných šírkach ako Anka Chřestýš v roku 1980 si teda dal dohromady tučňákov, malo by to byť o deviatich albumoch, ktoré pripravili, respektíve ponúkol od toho 80., pretože nie všetky boli už e, aj s touto formáciou, hlavne zo záveru jeho životného príbehu. No ale objavili sa tam aj tie zdravotné problémy, ktoré ho stále častejšie odvolávali z koncertného turné, respektíve z nahrávacieho štúdia a toto bolo tiež jedným z dôvodov, prečo kapela neskôr teda v podstate zanikla a takže už ten e, titul Šťastné staré slunce e, točil s úplne inými hudobníkmi, ale to bol aj rok 1994-95, e, keď už došlo aj k tomu jeho definitívnemu odchodu. Než sa tak samozrejme stalo, tak ešte tu boli aj albumy typu eh, Jak opravdy, alebo Jak to doopravdy bylo s Babinským, Starý Hobsanovým kouskům nenaučíš, Medicine Man, respektíve eh, Jižanský rok, ak to budeme spájať s tými štúdiovkami. Teraz sme pri Stodole a pripomenieme si ďalšiu, povedzme, že z takých netradičnejších nahrávok, pretože autorom hudby v tomto prípade sa stal Honza Spálený, starší brat Petra Spáleného, ktorý z času na čas komponoval aj pre iných. No a so Zdeňkom Rytířom dali pre Michala Tučného na tomto projekte dohromady pesničku s názvom Rád se brouzdám rosou. Rád věcí prožívám. Potkal jsem předjarní vánek, který mě zná z těch mých lepších stránek a líp než já sám. A potkat sám sebe, tak zavolám. Mám rušnej život, ale klidnej spánek mám se brouzdám rosou s oblohou si povídám rád se brouzdám rosou tolik věcí prožívám potkal jsem toulavý kotě zvědavý jak já kouklo se na mě a já jsem se smál. I v tom je kus štěstí, to přiznávám. Mám špinavý boty, ale ruce čistý mám. Rád se brouzdám rosou s oblohou si povídám. Rád se brouzdám nocí prožívám. Rád se brouzdám rosou, s oblohou si povídám. Rád se brouzdám rosou, tolik věcí všetci tí, ktorí sa k týmto pesničkám svojho času dopracovávali, tak prežívali tie príbehy s ním. Žiaľ to najkrutejšie si musel odbiť sám, Sťahoval sa do Hoštec, tam si kúpil a začal prevádzkovať takú malú krčmičku, hospúdku a pozýval si kamarátov, amatérske súbory z okolia. Spolupracoval aj s juhočeským víkendom, kapelou a spolu s Pavlínou Jíšovou koncertoval. Boli tam aj sny o zostavení novej kapely, o návrate na koncertné dosky. Nevzdával sa toho. Spolupracoval aj s Alanom Mikušekom, ktorý mal pre neho pripraviť novinkový produkt, ale napokon choroba bola rýchlejšia, no a 10. marca 1995 nás tento nekorunovaný kráľ domácej country music napokon opustil stále je možné sa do Hoštic e, vracať nielen kvôli trilógii Slunce, Seno, ale aj kvôli jeho e, hrobu, ktorý tam má a ktorý zdobí veľký kamenný širák. Neviem, či ešte v súčasnosti sa to koná, ale svojho času tam bola teda aj akcia s názvom Stodola, čiže spomienkové slávnosti, ktoré boli o pesničkách aj Michala Tučného. No a my na neho teda spomíname práve vďaka albumu s názvom dola a rozlúčime sa pre dnešok pesničkou, ktorá na tomto albume tiež je tou rozlúčkovou Digi. Digiligy. housle a taky na penžou, To digi ligi lá, lá digi ligi lou, digi ligi lá, lo, digi ligi lou. Pojďte jen dál a s náladou, všichni tu jsou a tancujou. sto dolou zní digi ligi lou. nepořádá se pořádný ples. Co vypiješ a to, co sníš sněz, úsměvem se platí v les. Digi, ligi, lálo, digi, ligi, lou, pojďte jen dál a s náladou. Všichni tu jsou a tancujou, dolou zní digi, ligi, lou trable svínek za sebou, ty se nám se už nevejdou, všechno už máme pod střechou, jeli libo tančit, jeli libo show, digi ligi lálo, digi ligi lou, pojďte jen dál s náladou, všichni tu jsou a tancujou, s kodolou zní digi ligi lou. Uh-huh. všichni tu jsou a tancujou s todolou zní digi lou. Digi ligilalo, digi lou, pojďte jen dál a s náladou, všichni tu jsou a tancujou s todolou zní digi lou. vidieku si vypočujeme a vychutnáme ešte. dolov zní, digi digi low, to dola znela aj Petrolejkou a dnes to bude ešte aj o iných, ktorých dátum narodenia sa spája s týmto obdobím a konkrétne teda so 17. januárom si možno spojiť tiež celkom výrazné postavičky histórie. Benjamin Franklin stojí na začiatku zoznamu ako ročník 1706, bol štátnikom, diplomatom, mysliteľom, spisovateľom, zakladateľom prvej verejnej knižnice, spoluzakladateľom náuky o elektrine, autorom zavedenia pojmu kladného a záporného elektrického náboja, e, bol aj vynálezcom bleskozvodu, bifokálnych okuliarov, autor mapy golfského prúdu. E, v jeho článku z roku 1784 sa prvýkrát objavila myšlienka zmeniť čas tak, aby sa ušetrilo denné svetlo. To je ten tzv. letný čas. Charles Brown, americký spisovateľ a publicista, ten zase bol ročníkom 1771. O 27 rokov neskôr sa narodil, aj keď teda niektoré zdroje uvádzajú aj 19. január. Francúzsky filozof, zakladateľ pozitivizmu August Comte, Daniel Gabriel Richard, eh, rodák zo slovenskej Ľubče, ročník 1812, to bol vydavateľ, prvý slovenský profesionálny novinár, inak vydavateľ prvého ľudového kalendára s názvom Domová pokladnica. Ročníkom 1899 sa stal legendárny americký gangster Alphonse Capone, čiže Al Capone. Jehuda Lahau, ten sa narodil v Košiciach v roku 1930, dlhoročný spolupracovník viacerých slovenských rádií, televízií a periodík, ktorého príspevky z Izraela obohacovali rozličné slovenské aj české a maďarské médiá, do ktorých prispieval aktualitami. Jaroslav Dudek, rodak z Turnova, to bol český divadelný a televízny režisér, narodený v roku 1932, inak manžel herečky Jany Štepánkovej. No a tá sa stala jeho druhou manželkou. Čo sa týka práce režisérskej, tak tu zostali celkom zaujímavé tituly. Taková normální rodinka, žena za pultom, nemocnica na kraji mesta, Bambinot, synovia a dcery Jakuba Sklára alebo Malý Pitaval z veľkého mesta, všetko televízne seriály a dodnes majú svojich vďačných divákov. Ďalšou legendou ročník 1942 sa stal americký boxer Muhammad Ali alias Cassius Clay. V roku 1960 sa stal olympijským víťazom, stal sa aj viacnásobným profesionálnym majstrom sveta a v roku 1999 ho vyhlásili za najlepšieho boxera 20. storočia. Spomína sa od júna 2016, aj na tých predchádzajúcich sa žiaľ už musí iba spomínať. Americký komik Andy Kaufman, narodený v roku 1949, ten sa stal známy svojim provokatívnym humorom. Americká kapela R.E.M. mu na svojom albume s názvom Automatic for the People venovala pesničku Man on the Moon, muž na mesiaci. Rovnako sa volá aj film o živote komika v režii Miloša Formana. Mimochodom Andyho Kaufmana tam stvárnil herec a komik Jim Carrey. Čo je zaujímavé, tak Jim Carrey si tiež pripomína narodeniny v tento istý deň od roku 1962. Tam tá maska, blbý a blbší a samozrejme aj tento muž na mesiaci môžu byť takými neprehliadnutelnými v prípade tohto herca. No a keď sa pozrieme na ďalšie postavičky, tak herečkou sa stala aj Ingrid Timková, ročník 1967, členka činohry Slovenského národného eh, divadla a držiteľka aj viacerých ocenení. Boli tam aj nominácie na Českého leva za Aniela milosrdenstva, prípadne Horem pádem. To sú roky 94 a 2004. Dosku dostala za najlepší herecký výkon v hre e, šialenec, ignorant a šialenec mm, no a stvárnila kráľovnú noci v tejto hre, no a cena kryštálové krídlo za divadlo a audiovizuálne umenie, tá je z roku 2006. zvyšný narodeninoví oslávenci, to sú už viac menej zo sveta športu, ak nebudeme počítať e, bývalú manželku, alebo teda manželku bývalého prezidenta, tak to by to bolo lepšie formulované amerického prezidenta Baracka Obamu. Michelle, ktorá si dnes pripomína 60. narodeniny, tak sú tu už len teda športovci. Jan Švehlík, narodený v roku 1950, slovenský futbalista a československý reprezentant, ktorý začínal v Žiari nad Hronom, potom prestúpil do bratislavského Slovana, do B týmu a rok neskôr už hral najvyššiu súťaž a až teda na roky vojenskej služby v Dukle Praha a záver kariéry, ktorý strávil v Belgicku, tak e, strávil svoju kariéru práve v drese Belasich, čiže 13 sezón a so Slovanom sa stal trikrát aj majstrom Československa a dvakrát držiteľom Československého pohára. Jedno ligové prvenstvo si pripísal aj počas pôsobenia v Pražskej Dukle – celkovo 296 stretnutí, 79 gólov v pohári majstrov nastúpil na 7 zápasov, dal 1 gól a v pohári UEFA to bolo jedno stretnutie. Tá reprezentačná kariéra sa začala priateľským zápasom proti Francúzsku. V apríli 74 bol aj členom víťazného týmu na majstrovstvách Európy v Belehrade. Na šampionáte si zahral len vo finále, kde ale aj gol strelil. No a následne sa ukázal aj v reprezentačnom drese ešte raz a to v máji 79 v priateľskom stretnutí so sovietským zväzom, inak v tej reprezentácii nastúpil na 17 zápasov a strelil 4 góly. Na jeho konte je ešte aj zlatá medaila z majstrovstiev Európy do 23 rokov zo 72. A futbalistom sa stal aj Filip Hološko, rodák z Piešťan, ročník 1984 ktorý začínal práve v rodných Piešťanoch a potom odišiel ako 14-ročný do Trenčína. Potom prestúpil aj do českého týmu Slovan Liberec, kde si odbil premiéru v 2002 roku. Samozrejme reprezentácia tiež bola neprehliadnutelnou počas jeho pôsobenia, takže na jeho konte tiež celkom pekné úspechy. No, kto tu bude ešte reprezentovať narodení nových oslávencov z tohto obdobia, tak e, to by mohol byť aj pre niekoho možno herec, pre niekoho možno viac spevák, pre iného možno viac moderátor. Včera si svoje 62. narodeniny pripomenul rodák z Bratislavy Dano Junas. Stal sa aj tým moderátorom, však napokon Triangel mnohí sledovali a uvádzal to 15 rokov, takže to si nebolo možné nevšimnúť v tom čase. Veľa tých domácich e, klipových hitparád nebolo. No a občas sa tam objavil aj v pozícii speváka, hlavne na konci, nejaké tie titulky leteli, tak si aj zaspieval. My si pripomenieme jednu z pesničiek, e, ktoré Danu Junas ponúkol. Toto je single, ktorý e, vyšiel v tom 89. roku so štúdiovou skupinou Mrakodrap pripravil pesničku, ktorá sa teda žiaľ stala nadčasovou, už len tým svojim obsahom e, nazvaná bola Samo Sato. a všade, čerpy prach a blato. Svetom kráča lotor, menom samo sato. Všetko, čo sa stračí, všetko, čo sa zničí, on má na svedomí, celý svet to kričí. Ako vinič, tak aj minič, to je obľúbený imič. Kto je vinný, kto len môže za to, je to jasné to jasné. Samo sa to pokazilo kole Známym kasi svetom Fotil vety holé Predával ich deťom Dostal im za znúka Zamlčanie zlato My však nemlčíme Kde si? Samo za to Ako vinič, tak aj minič To je obľúbený imič je by nikto len môže za to. Je to jasné, je to jasné. istoty, že sa u nás všetko samo sa to pokazí a potom už len čakáme, kedy sa to samo zase napraví. Svojho času študent herectva, kompozície a klavíra. Tano u nás začínal ako zakázaný pesničkár, nepáčili sa texty, odišiel do Kanady, po návrate potom sa dostal do pozície toho moderátora v rámci hudobnej relácie Triangel a v roku 1990 si zahral aj v muzikáli Pomáda Stal sa potom aj majiteľom slovenského hudobného kolosu s názvom Opus. Premenoval to na Open Record. No a začal teda aj po tejto stránke byť aktívny, ale čo sa týka pesničiek, tak došlo aj na albumy. Phantom do Perín, to by mohol byť taký dá sa povedať, že najvýraznejší produkt, s ktorým prišiel, pesničky Blúznenie, Kým ťa mám, Láska vraj končí prímerím, potom taký maxi single Lietaš v tom so mnou, ten obsahoval aj spoluprácu s Juliusom Kinčekom a Martinom Sarvašom, pesničku Námesačný, potom neskôr bol z neho Mačo, ale je tu aj dueto s Richardom Müllerom na Zlatých pieskoch. Môže byť, že mnohí si vybavia aj túto pesničku, ktorú Dano nás zhudobnil a otextoval. No, teraz to bola práve pesnička s názvom Samosato, tento singlík zo záveru 80 rokov. No a po skladbách oslávencov poďme sa pozrieť aj do tej smutnejšej kolónky, lebo aj tá je zaplnená, aj pokiaľ ide o dátum 17. január. Začneme e, Jánom Babylonom, ten zomrel v Banskej Bystrici, bol kuchárom, autorom prvej kuchárskej knihy v slovenskom jazyku. Narodil sa približne v roku 1800 tu v Radvani čo je súčasť Banskej Bystrice. No a zomrel v roku 1887. Ten dátum narodenia presne sa nedá nejak veľmi eh, dohľadať, lebo predsa len bol to rok 1800. František 10. Ten sa narodil v obci Jelšovce a stal sa slovenským hercom, ročník 1942. Môže byť, že mnohí ho zachytili a vedia si ho v pohode vybaviť, hlavne keď vidia obrázok bol Baltazárom v titule Pachohybský zbojník, strážnikom v sebe chlebských hudcoch, ale zahral si aj v Červenom víne, v titule Sedím na konári a je mi dobré v rozprávke o hlúpej žene, bol tam aj Kovladov dar, alebo Sokoliar Tomáš. František 10 zomrel v roku 2006. O dva roky neskôr aj americký šachový veľmajster Bobby Fischer ktorý sa v roku 1972 stal prvým americkým šachistom s titulom svetového šampióna, keď porazil sovietského veľmajstra Borisa Spaského. Johnny Otis, americký spevák, hudobník a skladateľ, zomrel pred 12 rokmi. O 4 roky neskôr v Bratislave tiež legendárny športový redaktor a komentátor Karol Polák ktorý svojim osobitým štýlom komentoval množstvo významných svetových aj domácich športových prenosov. Už tu bolo spomínané to finále majstrovstiev Európy v Belehrade zo 76. roku. No a e, o rok neskôr, čiže v 2017. zomrel vo Veľkom Bieli aj bývalý vplyvný slovenský a československý komunistický politik, poslanec Snemovne národov federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky v tých 70. rokoch minulého storočia Gejza Šlapka. Ten sa narodil v januári 1928. Takže zomrel týždeň po svojich narodeninách. No a jedným z tých, ktorí nás v tomto časopriestore opúšťali, lebo Máme tu nejaký ten krížik, či už to bol herec Jozef Kemer 15. januára 1995, alebo o 11 rokov a jeden deň neskôr, čiže 16. januára 2006, bol to aj Dušan Hergot. Tak si na neho tiež dnes zaspomíname. Jednou z pesníčiek e, líder kapely Senzus, ktorý bol ročníkom 1959, zomrel vo Vinosadoch, kam sa svojho času nasťahoval. No a zanechal nám tu pesničky, ktoré samozrejme nenadchnú všetkých, hlavne teda tzv. chudobných fajnšmekrov, tých sa veľmi asi nebudú s týmito nahrávkami láskať, ale to, čo sa mi podarilo dohľadať a hlavne na jednom z jeho albumov, ktoré mám k dispozícii, tak sa objavila napríklad aj skladba nasledujúca Pridlho som stále sám. Pridlho som stále sám ktorí majú nejaký partnerský vzťah. Dušan Hergot, rodák e, teda zo Svetého Jura, e, narodený 29. októbra 1959 po skončení základnej školy sa stal žiakom odborného učilišťa, aby sa vyučil za kuchára čašníka, ale tá cesta musela byť iná, hlavne hudobná, nebola ňou teda ani tá elektrotechnická učňovka aj keď ju nakoniec dokončil. Tú realizáciu našiel až na tretí pokus, keď začal chodiť do hudobnej školy na klavír, neskôr hľade na klávesy v Bratovej kapele, no a ako muzikant vystupoval s viacerými formáciami a vo viacerých západných krajinách, čo teda v období pred novembrom 89 zase nebolo také jednoduché, ale Norsko, Španielsko, Švajčiarsko, to boli krajiny, kde sa pozrel. No a v Norsku bol aj ženatý, mal dceru Kristínu, po rozvode žil na Slovensku so svojou družkou a druhou spoločnou dcerou, teda v tomto prípade jednou. A dostal sa do obce Vinosady, kde žil od roku 1999 až do toho 16. januára 2006, tak sme si ho takto pripomenuli. A teraz ešte jedna spomienka v závere a bude patriť nedožitej 80 Antonína Hajka, ktorý bol pražským rodákom, spevákom, skladateľom, kontrabasistom a basgitaristom, bol aj textárom, hudobným aranžérom a umeleckým vedúcim skupiny Rangers, neskôr známej pod názvom Plavci. Stal sa jedným zo zakladateľov, opustil nás 17. novembra 1989, zomrel na rakovinu hrubého čreva. No a my si ho teda pripomenieme v niekoľkých nahrávkach, ktoré dával dohromady práve s formáciou, ktorá bola úspešná, či už ako Rangers, alebo ako plavci. Takže spomienka aj na 60. roky tu bude opätovne. zem je tvár. žádnej, ti, co jim to vadí, ať si jdou kam zem je všechno každý ví. Ta zem je má zem, ta zem je má zem, od Kalifornie po New York Island. Tak môžeš bloudit, jak se ti slíbí. Ta zem je všechno každý ví. Ta zem je všechno každý ví. Ta zem je všechno každý ví. Oficiálne sa príbeh kapely Rangers začal písať v roku 1964, ale malo to svojho predchodcu, pretože pôvodným základom neskorších Rangers bola country westernová kapela Hillybilly Western, ktorú ešte o rok skôr zakladali gitarista a flautista Milan Dufek, benčista Pavel Fáček a práve basgitarista alebo basista v tom čase len Antonín Hájek, spolužiaci zo strojnickej fakulty. No a potom sa premenovali na Rangers, pridali sa k ním huslista Jiří Weiser a bubeník Jiří Hájek. Nebol príbuzný s Antonínom. No a nakrátko ešte aj gitarista Jiří Haler, ale potom e, Jiří Fáček e, teda priviedol Pavel Fáček priviedol do kapely Mirka Rihoška a Jana Vančuru. To vtedy boli v gymnaziálnej kapele s názvom Rihoš Vanč Beat. No a sám sa zanedlho z Rangers odporúčal, odišiel a Benjo potom po ňom prevzal Mirek Říhošek. V tom 65. kapela e, uskutočnila vo Vinohradskej Sokolovni svoj prvý väčší koncert, vtedy za honorár, ktorý pozostával tedy klasický e, z piva a párku. No a potom neskôr už samozrejme došlo aj na iné e, komodity, no ale teraz by to mohlo byť po spomienke na jednu z úvodných nahrávok ešte z októbra 1969, ktorú Antonín Hajek otextoval. Pieseň, ktorá sa objavila potom na ďalšom radovom produkte skupiny Rangers, toto otváralo jednotku a teraz poďme na dvojku. Tá bola točená aj v septembri roku 1970 a medzi skladbami ďalší text e, Antonína Hájka, konkrétne ku skladbe Vím, vím. Vím, vím, že cestou niekam co jsem měl, to jsem opustil, jen proto, abych viděl světa kraj. Zklamání větší jsem snad nezažil, tak řekněte mi, kde najdu rád vím, že cestou tou někam musí dále jít. Vím, vím, že ani jednou v životě nesmím milou vzít týkat, co jsem ho jak dítě znal, to radu jsem požádal. On mi na kolena přikázal a tiše mi pak povídal. Víš, víš, že cestou někam musíš dále jít. Víš, víš, že ani jednou v životě nesmíš nelouzít co jsem opustil, teď jsem viděl světa kraj. Zklamání větší jsem snad nezažil, teď vím, vím, že doma je ráj. Vím, vím, že že ani jednou v životě nesmí milovat. vím, že cestou tou nikam musí dávení. Vím, vím, že ani jednou v životě nesmím vylouzit. Životě nesmím vylouzit. Životě nesmím vylouzit. Životě nesmím vylouzit. Životě nesmím vylouzit. No a my sa teraz vyberieme aj do tých 70 rokov, budeme sa stále hlbšie ponárať, toho času už veľa nemáme. Čo sa týka ďalšieho vývoja kapely, tak ono sa to v prípade prvej zostavy, takej výraznej, skompletizovalo v 66. príchodom gitaristu Radka Tomáška a speváčky Jarky Hadrabovej, ale zároveň odišiel bubeník Jiří Hájek, takže pravidelne začali vystupovať v tzv. saxe. No a ich e, prvým konferenciérom bol Mirek Černý a nielen konferenciérom, ono sa to prenieslo a potom aj do činnosti sem tam nejakej tej textárskej. V 67. sa zúčastnili prvej porty, ktorú aj vyhrali a zopakovali si to aj v ďalšom roku, keď už teda Mirek Černý na tom moderátorskom poste bol posilnený o kolegu Petra Nárožného a s týmito úspechmi potom prišla ponuka aj na natočenie prvej LP platne od vydavateľstva Panton. To sme si už pripomenuli a došlo aj na nahrávky ďalšie, samozrejme aj dvojka, trojka. To ešte točili ako Rangers, tú štvorku už potom pod názvom Plavci tak si poďme pripomenúť aj obdobie, keď sa textárom napríklad e, stal na chvíľočku aj Eduard Krečmar, spolu s Angelom Michajlovom dali dohromady pesničku, ktorú Rangers naspievali pod názvom Noc je jako dáma. Noc je jako dáma v černém hedvábí, hedvábí, hedvábí. Žádná dívka sama ve tmě nemá být, už má dávno jít spát. Noc je jako dáma z vodní klekání, klekání, klekání, zůstaní po s náma, kdo tě ochrání, jen já vždy tě mám. Ne, jsou to lháři planí, to slůvko rád všem náleží, když jí těžko v lásce žít. Noc je jako dáma právě v nesnázích, v nesnázích, v nesnázích. Měsíc není fláma, on jí provází, za ní šel by se brát. Noc je jako dáma zvoní klekání, klekání, klekání. Zůstaní kostáma, kdo tě ochrání. Jen já vždy tě mám. Mě věř, jen já jsem pravý. Já nelžu vážně, rád tě mám. Já už ti zámky stavím. Se mnou se směj, jen zrádným tmám. Těžko žít jen sám. Noc je jako dáma v černém hedvábí, hedvábí, hedvábí. Žádná dívka sama ve tmě nemá být, už má dávno jít spát. Noc je jako dáma z klekání, klekání, klekání. Zůstaň postáma, kdo tě ochrání, jen já vždyť tě mám rád.

Ten vstup do 70. rokov bol celkom príjemný, pretože kapela prevzala eh, teda cenu za prvý milión predaných gramofónových platní a tiež zrealizovali prvý živý profilový titul v divadle EF Buriana aj s moderátormi Petrom Nárožným, Mirkom Černým. Ibaže krátko potom agentúra Prago Koncert ich upozornila, že názov pripomína pomenovaní americkej vojenskej jednotky US Army Rangers, čo v dobe pretrvávajúcej vojny vo Vietname bolo nežiadúce a že kapele s takýmto názvom nebude organizovať koncerty, takže v roku nasledujúcom prišli potom pod názvom Plavci už na pódia, čo si zvolili podľa staršej pesničky a pre nasledujúcu dekádu sa stali protagonistami tzv. normalizačného folkového rázu. V 73. kapelu opustil Radek Tomášek, ten sa vydal na solovú dráhu, no a potom už došlo aj na koncerty v zahraničí, dokonca v zámorí, podnikli turné do Argentíny a aj na Kubu. A v tomto trende pokračovali po celé tie 70. roky, čo bol vrchol kariéry tejto kapely, ale aj v 80. to bolo celkom zaujímavé, takže ešte pred rozlúčkou poďme si pripomenúť tiež albumový produkt ktorý dostal názov Erb toulavého rodu. Vydavateľstvo Suprafon ich už malo vtedy pod hlavičkou v roku 1984. No a na tomto albume sa tiež objavili výrazné pesničky, hlavne skladba Inženýrská, ktorú dávali dohromady e, s Karlom Šípom a Jaroslavom Uhlířom, ale aj skladba, ktorú Antonín Hajek tiež zaznamenal aj ako interpret. Mám rád swing. thank you synkopy znát, co kluka mě učili, no ty byly jen snem zlým. Na piano hrát mě etídy nutili, já myslel, že vsteky ho sním. V tom pustil mě hněv, když odkud si zasněli trubka, trombon, klarinet s ním. Vždycky vzela mi hned v žilách krev, když slyšel jsem, že hrají swing. Mám swing a ne málo. Mám rád swing, už se stalo a tak zahrajte mi Dixieland. Ty přece řek se vám, že mám rád swing. Překvapení se rodiče dožili, mám, řekl jsem, že nic se mám Kdo je ta šťastná, se ohromně pídili, věřte jí jen staneční znám. Často ulicí temnou jsme bez cíle bloudili, v kavárně si dali jen drink. Vždycky vzala nám hned žilách krev, když slyšeli jsme hrají swing. Mám rád swing. A ne málo. Mám rád swing. Už se stalo a tak zahrajte mi Dixieland ty přece řek se vám, že mám rád sving. Pačkory mám, kolem děti se batolí, vyprávím jak synkopy zní. Celý týden však jsem jako na trní, proč to je to jenom já vím. Sobotní noc se blíží a snad doma zbyl by jenom podivín vždycky vzala mi hned v žilách krev, když slyšel jsem, že hrají swing. Mám rád swing a ne málo, mám rád swing. Už se stalo a tak zahrajte mi Dixieland. Vždyť přece řekl jsem vám, že mám rád swing. Mám, mám rád, rád swing a ne málo, mám, mám rád, rád swing. Už se stalo a tak zahrajte mi Dixieland, ty přece řekl se vám, že mám rád swing. Je, yeah, zahrajte mi Dixieland, ty přece řekl se vám, že mám rád swing. Tak, mal rád swing, mal rád country music a mnohí mali radi jeho pesničky, jeho spevácké, aj textárske a muzikantské umenie. Žiaľ teda, ako bolo povedané, 17. november 1989 ukončil mnoho príbehov a tento životný tiež. Spomínali sme na Antonina Hajka a môže byť, že radosť bude aspoň teda z nahrávok, ktoré nám tu dnes zazneli, aj z tej záverečnej, ktorá tiež dostala rado- názov Mám radosť, ktorú textoval Mirek Černý a v júni roku 1971 to ešte teda ako Rangers mali možnosť zaznamenať. Bude to bodka za dnešnou Petrolejkou a do počutia aj pri tej ďalšej sa teší a z Banskej Bystrice zdraví Peter Kršiak. Vánek svaté klasy hladí a z dálky září bílé šaty svatební. Vák s modrou chrpou ladí a já na cestě dříve plné kamení. Sám v údivu si šeptám, tak tudy jsem chodíval každý den a pak se nahlase ptám, jak tenkrát zase breptám, mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Vždyť já vím, jak sláma voní, kdy slunce chodí spát a hvězdy vstávají. Jak cinká postroj koní a za letní noci zdi domů sálají. Žár mění barvu, slívám a když mráz začne kouzlit do Z nich pláň polí odívá a tak se kolem dívám. Mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Nespěchám, jak se sluší a proč taky, když chci se dobře podívat na krásu, která vzruší a pak si o ní třeba s dětmi povídat. Objevit kytku v lomu, prásknout sebou pod smrt na holou zem. Přemýšlet, jak z vás teď komu, prozradit, že díky tomu mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Přemýšlet, jak z vás teď komu, prozradit, že díky tomu mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem.